mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba zitakuja zama za mwisho katika hizo zama za mwisho katika hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema la taqumu saa hakitosimama kiyama hatta yukthira aljahl mpaka ujinga uwe mwingi wayaqilla alilmu na elimu kuwa chache wayakthura wayakthura an-nisaa na watakuwa wengi wanawake wayaqilla ar na watakuwa wachache wanaume kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wayakthura zina na itakithiri zina na hizi ndio zama ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam alizisema kwamba ni zama ambazo zinaa itakuwa ni kwa wingi kiasi ambacho itafikia hatua mtu anaweza akafanya zinaa na akatoka hadharani mbele za watu na akawaelezea kwamba mimi nimefanya zinaa ima awe ni mwanamke au awe ni mwanaume tunaishi katika sema ambazo watu wanajifaharisha kwa kufanya uchafu wa zinaa kiasi ambacho tunahofia kwamba hili dhambi lisipozungumzwa mara kwa mara na vijana kutahadharishwa na waislamu kusemwa sana katika dhambi hili huenda baada ya miaka kumi ishirini ijayo ikawa mpaka maimamu wa misikiti ni wazinifu na mashekhe pia wakawa ni wazinifu wakubwa ikawa misikiti inaongozwa na maimamu wazinifu pamoja na maamuma ni wazinifu zaidi ya maimamu wao kwa sababu hivi sasa hili dhambi linakaribia kuwa ni jambo la kawaida hivi sasa haishangazi kijana ambaye hajaoa kumkuta na watoto watatu ana watoto wanne na anajifaharisha kabisa kwamba mimi nina watoto ninalea mimi nina watoto ninawahudumia ukimuuliza umeoa hajaoa tena nakwambia hakuna ulazima mtu kuwa na mtoto mpaka awe ndani ya ndoa na hivyo hivyo wanawake wanakuwa na watoto hali ya kuwa wapo nje ya ndoa na jambo hilo laonekana ni jambo la kawaida hivi sasa katika jamii tunazoishi mzazi kulea mimba za watoto wake za zinaa ni jambo la kawaida unakuta mama amekaa nyumbani ana wajukuu watatu wanne kila mjukuu mmoja na baba yake na binti yake hajaolewa wala hilo jambo kwa mzazi haoni kama ni dosari wala ni aibu ndugu zangu katika imani kuna haja kubwa sana ya mara kwa mara kuwazindua waislamu na uchafu wa dhambi la zinaa watoto wa kike na watoto wa kiume vijana wazazi walezi wasimamizi wa familia kuna haja ya mara kwa mara kusomewa aya za Qur'an kusomewa hadithi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusomewa ahkamu mbalimbali za kisheria kuhusiana na dhambi baya na dhambi chafu la zina kwa katika hutuba leo tutazungumzia sehemu ya kwanza kabisa kusoma baadhi ya maandiko si maandiko yote kusoma baadhi ya maandiko ndani ya Qur'an na kusoma baadhi ya hadithi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinazoelezea uchafu na ubaya wa dhambi la zina kwanza kabisa al-Imam al-Jurjani rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake at-Ta'rifat alipokuwa kielezea ni nini maana ya zina akasema azina huwa alwat'u fi qubulin azina huwa alwat'u fi qubulin ni kumuingilia mwanamke katika tupo yake ya mbele khalin an milkin kuingilia ambako kumeepukana na kumiliki yule mwanamke kwa maana si mke wako wala sio mtumwa wako wa shubhati wala hakuna shubha ndani yake mwanaume kumuingilia mwanamke mwanamke ambaye si mkewe wala sio mtumwa wake na hilo tendo la ndoa wanalolifanya wote wawili wanakiri ya kwamba hapa tunafanya dhambi la zinaa yani kwa maana tunaingilia kama ni mwanaume anaingilia na kama ni mwanamke anaingiliwa pasi na sababu za kisheria hilo ni kosa kisheria na Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an amelitamka dhambi la zina kwa sura ya fahisha akasema katika suratul Isra aya nambari 32 wala taqrabu zina wala taqrabu zina wala msikurubie zina innahu kana fahishatan hakika hiyo zina imekuwa ni uchafu wasaa sabila na ni njia mbaya katika khutba zitakazokuja insha Allah tutaelezea ni kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala dhambi la zinaa piki yake ndani ya Qur'an pamoja na dhambi la liwati haya madhambi mawili ndiyo madhambi pekee ndani ya Qur'an yamesifiwa kwa sifa ya fahisha kwamba huo ni uchafu lakini sasa hivi watu wanajitahidi kuitoa zina katika sura ya fahisha na kuileta ni katika jambo la kawaida katika maisha ya mwanadamu vyombo vya habari vina mchango mkubwa sana kwenye kuhamasisha zina baadhi ya wizara za kiserikali zina mchango mkubwa sana za kuhamasisha zina kwa sababu kuna baadhi ya wizara za kiserikali ndizo zinazoruhusu wanawake kuimba nyimbo za kuhamasisha uchafu wa zinaa matamthilia yote ambayo yanatolewa chini ya wizara yote yanahamasisha uchafu wa zinaa maigizo yote ambayo chini ya basata yote yanatolewa kwa kuhamasisha uchafu wa zinaa hakuna tamthilia wala hakuna maigizo ambayo yanahamasisha watu waache zina watu wachukie pombe wachukie kamari wapende kuswali wamwabudu Mola wao wawaheshimu wazazi wao waunge ujirani waunge udugu hapana maigizo matamthilia mamuvi na kila aina ya mafilamu ambayo inayotolewa katika ulimwengu wa sasa miongoni mwa ajenda kubwa sana ni kuhakikisha suala la zinaa limekuwa ni jambo la kawaida katika jamii na kulichukiza jambo la ndoa kesi ambacho kuonekana mwanamke ambaye hana ndoa ndiyo mwanamke wa kisasa mwanamke singo singo madha kwamba huyo ndo mwanamke anayekwenda na wakati na ama kuingia ndani ya ndoa ni kuingia ndani ya pingu za kimaisha au kuingia katika kifungo cha kumnyima mtu kuwa huru sasa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an anazungumza wazi wala taqrabu zina anawaambia waislamu msikurubie zina innahu kana fahishatan wa saa sabila katika suratu al-furqan Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa kielezea sifa za waumini akataja sifa za waumini akasema walladhina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar na wale ambao waumini ni wale ambao la yad'una ma'a Allah hawamuombi pamoja na Allah ilahan akhara mungu mwingine kwa maana sio washirikina wala yaktuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bilhaqqi wala hawaziui nafsi ambazo Allah ameziharamisha kuuawa illa kwa haki kisha akasema wala yaznun wala hawafanyi zinaa wanaochuoni wana maelezo marefu ambayo hatuwezi kuyatoa katika hii aya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwasifia waumini ni watu ambao hawamshirikishi yeye akataja dhambi baya sana ambalo linaambatana na ushirikina ambalo ni dhambi la kuua nafsi ambayo si halali kuuawa na baada ya kuitaja dhambi hilo la kuua nafsi akataja dhambi la zinaa kwa sababu miongoni mwa sababu za watu kuua imma kwa kukusudia au imma bila kukusudia ni dhambi la zinaa mtu anapokuwa ameziniwa na mke wake au na watoto wake anaweza akaua mtu na mtu anapokuwa amebeba mimba ya zinaa kwa ile aibu na ile fedheha anayoipata katika maisha yake anaweza kaitoa ile mimba ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutaja dhambi la kuua akaliambatanisha na dhambi la zina akasema wala yasnun wala waumini hawazini kisha akasema waman yaf'al dhalika yalqa athama na atakayefanya hayo kwa maana akafanya ushirikina au akaua nafsi au akaingia katika jarima tuzina Allah subhanahu wa ta'ala anasema yalqa athama mtu huyu atapata madhambi yudhaaf lahu aladhabu yawm alqiyama atazidishiwa kwake yeye adhabu siku ya kiyama wayakhludu fihi muhana na atakaa katika adhabu hizo hali ya kuwa ni mwenye kudhalilishwa mwenye kutwezwa kabisa kuonekana ni mtu dhalili hata kama katika ulimwengu alikuwa ni mtu anaonekana ni mtu mtukufu vile vile Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul mu'minun alipokuwa akitaja sifa za waumini qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un hakika wamefaulu waumini katika sifa za waumini Allah subhanahu wa ta'ala akasema walladhina hum li hafidhun waumini waliofaulu ni wale ambao tupu zao wamezihifadhi hawazitoi tupu zao ila mahala ambapo Allah subhana wa ta'ala amewaamrisha waende ukazitoa tupu zao huko Allah kasema walladhina hum lifurujihim hafidhun na wale ambao tupu zao wanazihifadhi illa ala azwajihim isipokuwa kwa wake zao au ma malakat aymanuhum au wale ambao imemilikiwa na mikono yao ya kuume kwa maana watumwa wao ina maana mtu akawa havui nguo yake wala haonyeshi utupu wake ila kwa mke wake au kwa mtumwa wake watu wawili tu ndo sheria ya dini ya Kiislamu imemruhusu mke imemruhusu mume avua nguo zake mbele yao na mwanamke na mwanamke yeye atavua nguo yake kwa mtu mmoja tu ambaye ni mume wake au ni sayyidi wake kama mwanamke huyo atakuwa ni mtumwa aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وامام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نوزان كتك إيمان كتك خطبة يا كوانزا تميلزي مانا يا سناني نيني لكني تكسوما baadhi ya aya chache ndani ya Qur'an eh, ambazo zina kataza suala la zinaa na Allah subhanahu wa ta'ala akaiita zinaa ni uchafu na ni njia mbaya kabisa kuna haja kama tulivyozungumza katika hutuba ya mwanzo mambo haya ya zinaa upombe kamari riba ushabiki wa mipira mambo ya kisiasa kuna haja katika zama zetu haya mambo kuelezewa mara kwa mara sana yanapokaliwa kimya kwa muda mrefu watu wanadhoofika imani ina kawaida ya kupanda na kupungua jambo likitahadharishwa mara kwa mara mwanadamu ana asili ya kuingiwa na hofu asili ya mwanadamu anapotahadharishwa na kitu mara kwa mara basi huwa anarudi nyuma na kupata hofu lakini jambo linapokuwa halizungumzwi mara kwa mara kiasi ambacho anaweza kakaa mwezi miezi mitatu miezi sita hajawahi kutahadharishwa na hilo jambo nafsi ina tabia ya kudhoofika tukumbuke ya kwamba jamii tunayoijua iliyotuzunguka jamii iliyotuzunguka ni jamii iliyoathirika na uchafu wa zinaa kupita maelezo kwa hiyo kawa wewe imani yako imesimama sawa sawa lakini ukaathiriwa na jamii yako kwa sababu nyumba unayoipanga au nyumba unayokaa baba mwenye nyumba ni mzinifu wapangaji ni wazinifu wapangaji wa kiume wanaingiza wanawake wapangaji wa kike wanaingiza wanaume wewe umekaa na mke wako na watoto wako ndani ya nyumba hiyo lazima utaathirika miongoni mwa athari utakaoipata ni lile dhambi kuliona ni dhambi la kawaida hiyo ni athari kubwa sana baada ya kuona la kawaida wale wazinifu wa kike na wa kiume watakuwa ni marafiki zako kwa sababu ni majirani zako huenda ni wafanyakazi wenzako unafanya kazi ofisini ukiangalia upande wa kulia umekaa na mwanaume mzinifu kila wakati akizungumza yeye akija asubuhi anaanza kuleta taarifa za wanawake ambao amelala nao jana ukigeuka upande wa kushoto kuna mfanyakazi mwenzako wa kike naye pia ni mzinifu hivyo hivyo akija asubuhi anaanza kuleta taarifa za wanaume ambao alilala nao jana kwa sababu zama tulizokuwa nazo watu hawaoni haya watu hawaoni haya wala hawajisikii vibaya kuelezea namna jana usiku alivyofanya uchafu wa zinaa haoni haya kabisa bali wengine wanahamasishana na wewe nenda yule ni mtu wa watu ah yeye anatoa tu hana shida hii eh, si lazima uwe na kitu fulani nenda tu na wewe ukajaribu watu wanahamasishana na kama mtu ni muoga kwenye kijiwe cha vijana wa bodaboda akionekana kijana hatongozi wanawake akionekana kijana ni mpole mpole anamwambia wewe zezeta kama haujui sisi tutakutongozea tutakuletea mpaka gito emzinduka wewe watu wanahamasishana katika uchafu wa zinaa kupita maelezo hao ni watu ambao tunaishi nao katika shughuli zetu kwenye biashara kwenye maofisi ya kiserikali maofisi ya watu binafsi kwenye makazi ya kijamii tunaishi na watu wa aina hii ambao ni wengi kuliko watu ambao jambo hilo nalolichukia sikwambii sasa katika vyombo vya habari kwenye mitandao ya kijamii wanawake wanajiuza kabisa anakuwekea na namba yake ya simu hapo na anakutajia mahala ambapo anapopatikana kuna magrupu maalum unaletiwa meseji kama unataka kujiunga katika magrupu hayo ingia katika namba hii bure kuna website maalumu zimewekwa kwa ajili ya wanawake wanaojiuza sikwambii katika matamthilia sikwambii katika maigizo sikwambii miziki miziki yote inaimbwa kwa ajili ya kusifia tendo la zinaa na wanamiziki hawa na hawa wasanii hawa serikali inawapa kipaumbele na kuwaita ya kwamba hawa ndio vioo vya jamii watu wazinifu watu walevi watu wana alama zote za ushoga wako nazo watu wanafanya liwati watu wavuta bangi wacheza kamari hawa serikali inawapa kipaumbele na inawaita ya kwamba hawa ndio vioo vya kijamii kwenye matamasha kwenye ma, mambo makubwa makubwa ya kiserikali wanaitwa watu wa sampuli hii wanapewa nafasi wanazungumza na ni watu washenzi washenzi kupita maelezo kwa hiyo tunaishi katika mazingira magumu tunaishi katika jamii ambayo imechafuka sijui hali itakuwaje miaka 30 inayokuja hawa watoto ambao hivi sasa wanakuwa wanaona mapaja ya wanawake wanaona maziwa ya wanawake wanaona makalio ya wanawake wanaona kila kitu katika umbile la mwanamke mambo ambayo watu waliozaliwa miaka ya sabini sitini hamsini wanakuwa mambo haya hawayajui kabisa mpaka atakapoingia katika ndoa ndio anakuja kulitambua umbile la mwanamke sisi tunaishi katika zama ambazo mtoto wa miaka saba wa kiume ameshajua umbile la mwanamke lote analijua tunaishi katika zama ambazo mtoto wa miaka saba wa kike anajua umbile lote la mwanaume yani akimwona baba yake anamjua na akimwona mama yake anamjua na baba yake na mama yake wakiingia chumbani anajua wanakwenda kufanya nini tupo katika nyakati ngumu sana nyakati ambazo kuna haja ya watu kutahadharishwa mara kwa mara na watu kuzinduliwa sasa katika hutuba hii ya pili tutasomea hadithi moja ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ambayo ameitaja al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala na imesimuliwa na sahaba mtukufu Abu Umama al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu Abu Umama anatusimulia kisa cha kijana mmoja alikwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hii ni hadithi nzuri sana ambayo wewe kijana wa Kiislamu nazungumza na vijana kwa sababu ndio damu inachemka mabarobaro wa kike na wa kiume lakini pia maneno haya wazee wazazi wasimamizi wa familia yanawahusu ni hadithi ina mafundisho makubwa sana namna mtume alivyotafsiri zinaa inavyouma na namna ilivyokuwa ni chafu alikuja kijana kwa mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Abu Umama al-Bahili anna fatan shaban ata nabiya nabiy sallallahu alayhi wasallam hakika kijana barobaro ule barubaro umekomaa kabisa alikwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam mtume kana masahaba zake kaingia msikitini faqala akasema ya allah ewe mtume wa Allah idhan li bizina ewe mtume wa Allah naomba uniruhusu mimi nifanye zina mimi napenda sana kuzini sasa tayari sheria imekataza watu wasizini siwezi mimi mtume wa Allah nikapata ruhusa nikafanya zinaa anajiamini mbele ya masahaba ndani ya msikiti wa mtume ameingia mtume kana masahaba zake anazungumza na masahaba wanasikia ya rasulullah idhilli bizina ewe mtume wa Allah niruhusu mimi nizini alivyosema haya maneno fa aqbala alqawmu alayhi watu wakamgeukia kwa hamasa kabisa na kwa jazba mtu hana haya wewe unakuja kwa mtume wa Allah unamuomba wakuruhusu ufanye dhambi la zina fasajaruhu wakamkemea kwamba hapana usiombe hiyo ruhusa hili ni jambo baya wakamwambia ma ma acha acha usizungumze haya maneno yule kijana akamwambia ah, ah niacheni mimi nimekuja kwa mtume kuomba ruhusa ni ruhusu mimi nizini najua kama ni zina ni haramu nalijua hilo na ndio maana sijafanya nimekuja kuomba ruhusa nifanye haya tatizo liko wapi Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia wale masahaba udhunuhu minni mwacheni mwacheni em sogezeni kwangu mimi yule kijana akaja mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika kwa mtume mtume akamwambia ijlis kaa akamwambia sogea ikawa yule kijana anaangaliana na mtume ana kwa ana wamekurubiana hivi mtume akamuuliza maswali yafuatayo akamwambia hivi atuhibbuhu li ummik unapenda hii zinaa afanywe mama yako faqala akasema la wallahi la uhibbu hapana mtume sipendi kabisa haupende mtume akamwambia wanasu kadhalika la yuhibuna liummahatihim kwa upole kabisa mtume anamwambia yule kijana vile vile watu hawapendi wa mama zao waziniwe mama ni pande la nyama yako wewe wewe unatokana na mama yako leo hii aje kijana aje mzee wa aina yoyote hata kama ni bosi wako hata kama ni bwana mkubwa kweli kweli anakuombea hivi nakupa hii pesa nenda kanitongezee mama yako si utamfanyaje mtu huyo yani hata kama ni bwana mkubwa unaweza sasa hapa eh macha niue afu nikakae zangu gerezani jambo liishi au basi kama ni kazi acha mimi niache lakini siamini kabisa mtu mwenye akili zake timamu aje na afatwe na mtu amwambie hivi nataka ni kazini na mama yako sidhani kwa kile kipindi ambacho wanaangaliana anaweza kumwacha salama sidhani silidhani hilo kwa mtu ambaye amekamilika kabisa sidhani kwa ule muda ambao wanaonana hivi anaweza akamwacha salama na kama anamzidi kicheo kimali anaweza akachukua tajiwi akamtandika afa akaondoka zake ana uwezo wa kufanya maamuzi yoyote sasa mtume anajua huyu huyu kijana nataka mimi nimkataze zinaa lakini nataka nimtafsirie namna zinaa ilivyokuwa chafu na namna zinaa inavyouma akamuuliza swali la kwanza atuhibbuhu li ummik wapenda hiyo zinaa afanyiwe mama yako kijana akamwambia la wallahi la uhibbu dhalik hapana na hapa kwa Allah sipendi mimi hilo jambo mtume akamwambia hivi wanasu la yuhibbuna liummahatihim hivyo hivyo watu mtume akusema walmuslimun la au walmu'minun alimwambia wanasu na watu yoyote katika binadamu hapendi mama yake aziniwe baada ya mtume kumwambia hivyo akamuuliza tena atuhibu dhalika libnatik walipenda hilo afanywe binti yako yule sahaba akasema la hapana mtume akamwambia wanasu kadhalika la yuhibuna libanatihi na hivyo hivyo watu hawapendi mabinti zao waziniwe yani hata kama ni mzee mzinifu malaya kupita maelezo siku akisikia mtoto wake ameziniwa siku akisikia mtoto wake amebeba ujauzito wa zinaa lazima nafsi yake iume na ndio maana wazazi huwa wanachukua maamuzi magumu wengine wanafikia hatua ya kuua pindi wakiletewa habari ya kwamba mtoto wako amebeba mimba alafu hajaolewa mzazi jambo linamuuma sana wengine wanaamua kusafiri kabisa anaondoka katika mji fedheha lakini kitendo amekifanya mtu mwingine kwa hiyo mtoto wako akiziniwa unaumia sana basi na hivyo hivyo unavyokwenda kuzini na, wa, na mabinti hao mabinti hao imma ni mama za watu hao wanawake hao imma ni mama za watu au ni mabinti wa watu wazazi wao watoto wakisikia mama zao umewafanyia hivyo wanaumia sana na wewe mwenyewe pia utaumia sana mamako akifanywa hivyo na binti yako ukiliwatiwa habari kwamba kuna kijana anamchezea binti yako anamshika shika katika mwili wake halafu ule kijana unakutana naye njiani unaweza ukamjeruhi mtume akamuuliza swali lingine atuhibbu dhalika li akhawatik walipenda hilo kwa dada zako akamwambia tena walipenda hilo kwa shangazi zako akamtajia wale ndugu wote wa kike mama binti mke shangazi na mama mdogo na mama mkubwa akawatajia wote kila anapomtajia yule yule, yule kijana anasema hapana mimi sipendi hilo mtume anamwambia na hivyo hivyo watu hawapendi kwa mama zao watu hawapendi kwa binti zao watu hawapendi hilo jambo kwa dada zao watu hawapendi hilo jambo kwa shangazi zao na vile vile kwa mama zao wakubwa na wadogo watu hawapendi wanaumia sana sasa namna wewe unavyoumia hawa ndugu zako wa karibu hawa hawa watu wako wa karibu hawa wanapofanyiwa huu uchafu namna wewe unavyoumia basi na wewe unapokwenda kufanya uchafu huo kwa hao watu wengine na wenyewe wakisikia habari hizo wanaumia sana kama unavyoumia wewe baada ya mtume kumtajia wale watu mtume sallallahu alaihi wasallam akamshika kifua chake alafu akasema Allahumma ighfir lahu ewe Allah msamehe huyu kijana wa qalbahu na usafishe moyo wake wa ahsin farjahu na uihifadhi tupu yake yule kijana anasema baada ya kutoka pale kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna dhambi nililolichukia katika maisha yangu kama vile dhambi la zinaa na masahaba wanamsifu huyu kijana baada ya kutoka pale kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kumgeukia mwanamke kabisa katika maisha yake ili isipokuwa yule mwanamke ambaye ni halali kwake kumgeukia sasa wako vijana wanatembea na mama za watu na wakiamka asubuhi wanajifaragua wanajisifu japokuwa pia katika jamii tuliokuwa nayo hiyo miji mama pia haina adabu hii mama kubwa jitu zima kabisa la kwenda kufanya uchafu na, wa, na, na, na, na wanaume ambao wapo katika manzila ya wajukuu zake achilia mbali manzila ya watoto wake kwa ndugu zangu katika imani azina ni fahisha zina ni uchafu na ni dhambi baya sana na tunatakiwa sisi tutahadharishane sana na wala usimruhusu mtu mbele yako ni mfanyabiashara mwenzako ni mfanyakazi mwenzako ni mwanafunzi mwenzako ni kiongozi mwenzako ni jirani yako ni mtu katika jamii unaishi naye amekaa mbele yako anasifia uchafu wa zinaa mwambie wapenda mama yako kufanyiwa hayo mambo kama ambavyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia yule kijana wapenda mama yako afanyiwe haya mambo huyo ambaye anajifaragua kwamba yeye anafanya huo uchafu huo muulize wapenda mama yako dada yako binti yako afanyiwe huo uchafu wapenda wewe akikwambia kwamba ninapenda huyo ni mnyama achana naye ameshavuka mpaka kabisa fedhuli wa kuangukia mbali lakini binadamu yoyote awe muislamu awe ni yahudi awe ni mkristo awe ni pagani awe hana dini dhambi la zinaa linachukiza kwa kila mtu na ndiyo maana akipata habari ya kwamba watu wake wa karibu wamefanyiwa huu uchafu lazima nafsi yake itauma Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie wepesi atuepushe na huu uchafu wa zinaa na vile vile tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awahifadhi wake zetu mama zetu dada zetu shangazi zetu na mama zetu wakubwa na wadogo na kila aina ya uchafu wa zinaa اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم